65 skirsnis. Nuo valakų reikėjo eiti lažą dvi dienas per savaitę. Lažas ne visur buvo įvestas, ypač tuo pasižymėjo Žemaityje, kurio žemės privilegijos numatė nesteigti naujų didžiojo kunigaikščio dvarų, o valstiečiai labiausiai priešinosi naujoms prievolėms. 1545-1546 metais brusdėjo Gondingos ir Rietavo valstiečiai. 1553 metais dar buvo nustatyti gvoltai, tramtai, pavarimai vasaros darbams lažo netliekantiems valstiečiams, bet 1557 metais juos pakeitė grūdų ar pinigų dėkla. Netliekantys lažo valstiečiai mokėjo lašpinigius. Be natūrinių duoklių už valakus buvo įmamas piniginis činšas – 50 grašių nuo valako. Prievolių suma pasikeitė nedaug – tačiau jos buvo perskirstytos trilaukio pagrindu su normintai žemėtvarkos valakais. Tai kur kas geriau atitiko valstiečių ūkinį pajėgumą. Valstiečiai pagal jį buvo suskirstyti į keturias kategorijas. Daržininkai, turi nepakankamai gyvulių, vidutiniai, su bent dviem jaučiais ir vienu arkliu, stambieji su šešiais ir daugiau gyvulių. Nukentėjo turtingos valstiečių tarnybos, tačiau tai nebuvo lygiava – nes viskas rėmėsi kilnojama valstiečių nuosavybę. Daugumas skurdžių valstiečių prasigyveno, padidėjo vidutinių valstiečių skaičius, valstiečių diferenciacija sumažėjo išaugus būtent šiai jų kategorijai. Bendras ūkinis Lietuvos kaimo potencialas per keliarius ar keliolika metų gana staigiai pašoko. Didžiojo kunigaikščio pajamos iš dvarų apie 20 tūkstančių grašių kapų padidėjo daugiau kaip tris kartus. 70-mečio pradžioje – Valakų reforma iš esmės buvo baigta. Įsiterpusios į didžiojo kunigaikščio valdas bajorų žemės buvo paimtos, suteikiant jiems pakaitalą kitose vietose. Didžiojo kunigaikščio valdos įgavo aiškės ribas. Pamatę Valakų reformos efektą, apie 1560 metus ją savo žemės ėmė vykdyti ir ponai. Per pusės kartaus gyvenimo trukmę Lietuvoje įvyko žemėtvarkos, žemėnaudos ir žemdirbystės perversmas – Vieno norago arklą visur, kur to dar nebuvo pakeitė dviejų noragų žagriai. Iš etnės Lietuvaus ir gretimų gudiškųjų žemių valakinis pertvarkymas paskutiniaisiais 16 amžiaus dešimtmečiais nusidriekė į Polocko ir Vitepsko vaivadijas. Valakų reforma galutinai įvedė griežtą administracijos kontrolę kiekvienam valstiečių ūkiui, leido išlaikyti atliekamas prievolės akylai stebinti tijūnų ir prievaizdų mechanizmą. Šis mechanizmas buvo būtinas, norint efektyviai vykdyti lažų darbus. Valstiečių pritvirtinimas prie žemės skrupulingai reglamentavo visą jų gyvenimą. Baudžiava tapo gyvenimo norma. Senos privolinės kategorijos buvo pakeistos lažininkų, činšininkų ir lažmokių kategorijomis. Išeivystę išlaikiusieji asmeniškai laisvi valstiečiai galėjo pasitraukti į savo ūkių, bet visur jų laukė tokios pat sąlygos. Teisinių požiūrių valakų reforma galutinai nubrėžė neperžengiamą ribą tarp bajorų ir valstiečių, atimdama pastariesiems galimybę bent jau išimties tvarka įsitarnauti bajorystę karo tarnybą. Dvarų valdytojai gaudavo teisę steigti savo palivarkus, nuvarant valstiečius nuo įdirbtaus žemės, pakaitalai nebuvo ekvivalentiški. Valakų reforma atvedė Lietuvą į vidurio Europos tipo baudžiavą. Ji vis dėlto fiksavo individualų valstiečio ūkį – Tačiau šis ūkis jau nebebuvo padalinta valstiečio ir žemvaldžio nuosavybei, nors nebeliko ir giminės varžymų atskirai valstiečio šeimai. Dabar šios valstiečio šeimos naudojimasi ūkių reglamentavo prievolių atlikimas. Prievolės buvo susietos su visų ūkių, o ne taigomus kiekvienam asmeniu atskirai. Tai buvo tipiška europietiškoji baudžiava. B. Valakų reformos techninis perversmas. Valakų reforma truktelėjo Lietuvą link europinės agrotechnikos ir įvedė ploto matų kaip ilgio matų sandaugų sampratą. Lietuvo žemėtvarka 16 amžiaus 3 ketvirtį iš esmės jau nebesiskyrė nuo kitų vidurio Europos šalių. Pats valakas buvo susietas su lietuviškaisiais ilgio matais. Iš Lenkų paimta kartis prelygo 7 ir 50 lietuviškos uolekties. 300 kvadratinių karčių sudarė margą, 70 hektarų, 30 margų valaką. Žemdirbystės sutvarkymas paveikė ir kitas naudmenas. 1559 metais buvo surašytos girius, sudaryti jų planai. 1567 metais buvo išleisti miškų nuostatai. Atsirado iždo revizorių institucija, kontroliavusi laikytojus. 1569 metais buvo atlikta vienkartinė visuotinė revizija. Valakų reformą vykdė Petro Hvalčevskiu, jam buvo suteiktos valdovų pilių ir dvarų valdytojo visoje didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje pareigos, vadovaujama specialistų komanda. Tai buvo iš Lenkijos atvykę žmonės, kurie sukėlė Lietuvos bajūrų nepasitenkinimą. Tačiau valstybė greitai išaugino šių žmonių vadovaujamus vietinius matininkus. Tuo tikslu buvo įsteigtos matininkų mokyklos. Ribų keitimas įtraukė daugybę žmonių ir tokiu būdu žemės kvadratūros matavimų suvokimas plačiai išplito. Darni ploto matų visuma užpildė spragą lietuviškųjų matų sistemoje. Visus juos ėmė kontroliuoti ir reguliuoti valstybė. Tai nereiškia, kad išnyko lokalinės matų atmainus. Atvirkščiai, jų daugėjo augant miestams ir miesteliams. Tačiau visi jie buvo susijęmi su valstybės reglamentuojamais matais – Miestų rotušėse buvo saugomi matų etalonai. Matų etalonavimas sumažino jų svyravimą ir kitimą laikui bėgant. Lietuviškiai matai užsitikrino savo vietą prekių apyvartoje. C. Bajorų luomo revizija. Didžiojo kunigaikščio valdų ribų patikslinimas vykdant valakų reformą lėmė bajorų žemė valdos dokumentų patikrinimą. Pastaroji akcija smulkiai bajorijai kartu reiškia ir jos bajorystės patikrinimą. Daug smulkiųjų bajorų neturėjo reikiamų dokumentų ir pateko į savo kilmės įrodymų bylas. Paimant įsiterpusias į valdovo valdas bajorų žemes, pastarėjai gaudavo matininkų vadovų kvitus pakaitalams kitose vietose. Neįrodžiusiems savo bajurystės bajorams iškilo tokių kvitų gavimo problema. Bylos susitėsi, o joms susitęsus nebuvo galima gauti žemės. Net ir laimėjus bylą trukdė vilkinimo rutiną – nepajėgiai įrodyti savo kilmės bajorai, neteko bajorystės. Iš praradusių savo luomenės teisės bajorų susidarė bajorais vadinama teisinė kategorija, faktiškai papildžiusi karo tarnus. Terminas bajoras jau nebereiškia priklausimo bajorų luomui. Šią savoką galiausiai ėmė apibrėžti žodis šlėkta. Jei 16 amžiaus pradžioje daugelis smulkiųjų bajorų dar neturėjo savo herbų, tai dabar herbas tapo būtinu bajorystės atributu – Todėl į heraldinius skydus buvo įrėminami žymenys ar net sukuriama daiktinė herbų grafika. Pagal ją Lenkų pavyzdžių atsirado herbų pavadinimai. Ši grafika ko gero pranoko horardlinių herbų skaičių, bet pastarėjai plėto, adoptuojant naujas bajorų šeimas. Nebrandi lietuviškoji heraldika įvairavo atskirais tų pačių herbų variantais. Smulkiausiai bajūrai, ypač Žemaitijoje, neturėjo herbų net ir antroje 16 amžiaus pusėje, tačiau signetai, bent jau su žymenimis, visuotinai paplito. 1563 metais Zigmantas Augustas išleido naują šalies privilegiją, susumavusią visas bajorų teisės ir galutinai sulyginusią stačiatikių teisę su katalikų. Valakų reformos revizija sukėlusi bajurystės dokumentų įgyjimų, atnaujinimų ir notarinių įrašymų bangą, net ir smulkiai bajorijai leido įsisamoninti savo kilmės principus ir iš to išplaukiantį teisinį statusą. Bajorai Lietuvoje sudarė 4-7 nuošimčius gyventojų. Tai buvo aukštas nuošimtis, panašus buvo Lenkijoje. Kitose Europos šalyse jis buvo mažesnis, bet ten paprasčiausiai nebuvo tiek kilmingų liumpenų. Dalis šių liumpenų patys dirbo žemę, ypač žemaitijoje. Kita dalis sudarė ponų klientūrą, samdydamasi jų tarnais ir atlikdama atsitiktinės paslaugas. Nepaisant to, vidutinio bajoro sampratoje aiškiai iškilo jo kilmės ir luominio išskirtinumo įvaizdis. Nuo 16 amžiaus vidurio bajorai pradedami tituluoti ponais. 16 amžiaus 60-mečio Seimuose bajorų prašymai dar nevirto siekių programą, tačiau jų akiratis gerokai praplatėjo. Jis jau aiškiai atitiko tautiniais savimonės paužymus. Iškilo reikalavimai neleisti našlėms tekėti už Lenkų, uždrausti Lenkams pirkti žemės Palenkėje ir Voluinėje, kur buvo apeinami atitinkami pirmojo Lietuvos statuto straipsniai. Zigmantui Augustui atsakinėjant į šiuos priekaištus teko įsisukinėti. Tautinės savimonės raiška peržengusi būtinės ribas pakilo į tautinio orumo lygį. Pasirodžius 1555 metais ir vėliau Lenkijoje Martino Kraumerio kronikai, išeidžiamai atsiliepiančiai apie lietuvius, ji greitai susilaukė reakcijus. 1559 metais Seime buvo ją pasipiktinta, lotinišką kroniką galėta perskaityti, o jos turinys užkliudė plačią auditoriją. Nuolat kartojimus bajorų reikalavimus dėl muitų 1559 metais didysis kunigaikštis pagaliau patenkinu. Bajorai buvo nuo muitų atleisti su išlyga, kad neprekiautų įvežamais daiktais. Tai žinoma ribojo tokio importo dydį, tačiau jo antkainis iš pirklių buvo atimtas. Šiaip ar taip tai buvo smūgis miestų prekybai. Bajorų luominė diktatūra ėmė trukdyti aukti miestams. 16 amžiaus viduryje baigė susidaryti bajoriškoji lietuvių tauta. Ketvirtas. Bajoriškoji lietuvių tauta ir reformacija. A bajorų elito intelektualinė reformacija. 1517 metais Vokietijoje prasidėjusi reformacija netruko pasireikšti ir Lietuvos kaiminystėje. 1525 metais susikūrė protestantiškoji Prūsijos hercogija. Jogailaičių valdomose šalyse vyskupams turint didelį svorį, Zigmantas Senasis nebuvo linkęs į konfesinės naujovės, todėl naująjį judėjimą sutiko priešiškai – Nuo 1520 metų Lenkijoje pasirodė keli karaliaus draudimai. Lietuvoje jie žinoma negaliojo, bet atsirado ir jai skirtas 1521 metų valdovų dekretas. Vilniuje jį paskelbė popiežiaus legatas Zakarijus Ferreris. Orientuodamiesi į griežtą didžiojo kunigaikščio poziciją, didikai nedrįso pritarti reformacijai, taigi nei trečią, nei ketvirtą dešimtmetį neatsirado rimtos ją paremenčios jėgos. Miestuose reformacija pradėjo plisti per vokiečių tautybės miestiečius. Ekonominių požiūrį tai buvo elitinė, bet kartu ir uždara terpiai. Oficialiai miestų parapijose reformacija negavo pasireikšti keliolika metų. 16 amžiaus antrą ketvirtį Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos stačiatikėjai reformaciją laikė katalikų bažnyčios vidaus reikalų, kuris jų nekliudė ar kliudė mažai. Etninėje Lietuvoje katalikų tikėjimas jau buvo tapęs būtina bajorų ir miestiečių gyvenimo būdo sudėtinę dalimi. Bažnytinės pareigybės formavo didikus atitinkantį vyskupų bei prelatų sluoksnį ir kaimo parapijų klebonus bei vikarus atitinkančius eilinius bajorus. Menkai įsimokslinusi dvasiškyje, kurios eiliniai nariai žiūrėjo į vyskupus, kai bajorai į ponus – Reformacijos mestą iššūkį mėgino atremti formaliais dekretais. 1527 ar 1528 metais Vilniaus vyskupijos sinodas, rūpindamasis lietuviškais ir lenkiškais pamokslais, sakramentų formulės liepė atlikti lotynų kalbą, kad nebūtų kokių nors erezijos užuominų. Liepta neįsileisti mokytojų iš vokiškų žemių. Aukštaus kilmės Vilniaus vyskupai – ponos nekenčiamas Jonas iš Lietuvos kunigaikščių 1519-1537 metai ir Paulius Alšėniškis 1536-1555 metai tiesiog įkūnijo aristokratinį atitrūkimą nuo tikinčiųjų. Nedaug nuo jų skiriasi ir žemaičių vyskupas Vaclovas Vežbickis 1534-1555. Per pirklius reformacija plito pogrindyje. Tačiau tai nepatenkino užsienio universitetus lankančių studentų. Protrūkiai ėmė brandinti intelektualiųjų poziciją apie mus ir dalį aktyvesniųjų kunigų bei vienuolių. Jau trečio dešimtmečio viduryje Vilniuje liuteroniškus pamokslus skelbė vienas pranciškonas. Trečio dešimtmečio viduryje Prūsijoje iš Lietuvos buvo gautas Jono Viklifo mokinio Jono Parvėjaus apokalipsės komentaras – kurį 1528 metais įspausino Martynas Liuteris. Ketvirto dešimtmečio viduryje pasibaigė reformacijos inkubacinis periodas ir pasirodė daugiau viešųjų skelbėjų. 1535 metais Zigmanto senojo lenkiškųjų antireformacinių įsakų galiojimas buvo išplėstas į didžiąją Lietuvos kunigaikštyje. Apie 1535 metus už Liuterio maukymą pasisakė Šilalės klebūnas Jonas Tartilavičius Batakietis. Iš užsienio studijų į Vilnių ketvirto dešimtmečio pabaigoje atvyko Abraomas Kulvietis, kuris naują tikėjimą ėmė platinti atidaręs Vilniuje savo mokyklą. 1535 metais Sambijos liuteronų vyskupas Jurgis Polensas – pamedės vyskupui Pauliui Speratui, rekomendavo kelis jaunulius iš Lietuvos studijuoti konfesinėje liuteronizmo saustinėje Wittenbergo universitete. Jono Tartilavičiaus veiklą būtų galima paaiškinti Prūsijos kaiminystę, tačiau Vilniuje pasireiškė iš tolimesnio užsienio sugrįžę žmonės. Daugelis jų buvo kilę iš pietryčių Lietuvos ar gretimų jai žemių. Tai buvo Abraomas Kulvietis ir penktą dešimtmetį kartu su juo pasireiškę Stanislovas Rapolionis, Jurgis Eišiškietis, Jurgis Zablatskis, Aleksandras Raduinionis. Visi jie buvo eiliniai bajūrai. Kulvietis ir Rapolionis mokėsi Krokovos universitete. Kulvietis čia 1529 metais gavo teologijos bakalauro laipsnį. Vėliau lankė kitus universitetus. Kiti paminėti žmonės irgi vertėsi intelektualiniu darbu. Tokiu būdu pirmaisiais protestantizmo skleidėjais tapo intelektualinis bajorų elitas. Šioje terpėje bajorų nepasitenkinimas diduomenė įgavo priešiškumo katalikų bažnyčios vyresnybei pavidalą. 16 amžiaus 50 metį subrandino ir netrukus parašė traktatą didžiojo kunigaikščio lotynų sekretorius Vaclovas Maišė Gališkis, kurio liuteroniškoji koncepcija kėlė jau prieš ponyje nukreiptas mintis. Tiek per Prūsiją, tiek per Lenkiją, tiek per Vokietiją aplankiusius studentus Lietuvoje ėmė plisti liuteroniškų ir reformacijos kryptis. Jau ketvirtą dešimtmetį tuo susidomėjo Prūsijos hercogas Albertas. Antroje šio dešimtmečio pusėje Prūsijoje rekomendacijas į Vitenbergo universitetą gavo Jurgis Eišiškietis, Stanislovas Rapolionis bei kiti asmenys. Bajorių miestiečių reformacijos judėjimas sukėlė Lietuvos vyskupų reakciją. 1542 metais Paulius Alšeniškis įsirūpino Zigmanto antrojo dekretą prieš Abraomą Kulvietį ir pastarajam teko bėgti į Prūsiją. Turėjo ten pasitraukti ir Jonas Tartilavičius. Kelių intelektualų išguimas reformatus vėl suvarė į pogrindį. Du paskutiniai penkto dešimtmečio trečdaliai išoriškai lyg ir nebetrukdė katalikų bažnyčios hierarchų. Tačiau aktyvaus dvasinių bajorų elito tremtis – nenutraukė jo poveikio savo tėvyniai, o tik pakeitė šio poveikio pobūdį. Šio negausaus žmonių būrelio intelektualinis potencialas jau buvo tapęs savo vaidmenį turinčių veiksnių, kuriuo suskato pasinaudoti Prūsijos hercogas. Alberto suinteresuotumą lėmė jam aktualūs ryšiai su Lietuvos diduomenė ir lietuvių valdinių buvimas jo paties valstybėje. Jau antroje ketvirto dešimtmečio pusėje jis susirašinėjo su reformacijai prijaučiančiais, bet vengiančiais tai viešai parodyti Lietuvos ponais, Radvilomis, Hotkevičiais, Kesgailomis. Būtų užuomenų ir apie reformacijai palankų Alberto Goštauto požiūrį paskutiniaisiais jo gyvenimo metais. Zigmanto Augusto Vilniaus dvare liuteroniškus pamokslus sakė Martinas Galinijus, Jurgis Albinas, Jonas Kozminietis, Laurinas Pšesnicietis – Diskordiją. 1545 ir 1546 metais jaunai didįjį kunigaikštį aplankė hercogas Albertas. Atbėgusius lietuvių tremtinius, Prūsijos valdovas įjungė į savo reformacijos platinimo Lietuvoje veiklą. Jis paremė jų mokymasi, o jų intelektualūs lyderiai, kaip Abraumas Kulvietis ir Stanislovas Rapolionis – padėjo 1541 metais įsteigtą karaliaučiaus mokyklą partikuliarą 1544 metais paversti universitetu. Jo pirmaisiais universiteto veikimo mėnesiais užsirašė studijuoti keli lietuviai, tarp jų Augustinas Jomantas – Svarbiausias jų žmonių darbas buvo lietuviškosios liuteronų raštijos sukūrimas. Jam labai pakenkė Abraomo Kulviečio ir Stanislovo Rapolionio mirtys 1545 metais, bet jos jo nesustabdė. 1547 metais karaliaučiuje išėjo lietuviškas liuteronų katekizmas. Jį sudarė kelių autorių parengti verstiniai ir originalūs tekstai. Pagrindu buvo paimtas lenkiškas Jono Seklucijano Katekizmas eiliuota lietuvišką pratarmę parašė Martynas Mažvydas. Lotinišką Stanislovą Rapolionį universitete pakeitęs Lietuvoje gyvenęs ir išmokęs lietuviškai vokietis Fredrikas Stafilas. Į katekizmą buvo įtraukti elementoriaus pradmenys ir keliolikos giesmių lietuviški vertimai. Visus tekstus suredagavo išeivis iš vakarų Lietuvos Martynas Mažvydas. 1547 metais katekizmas savo turiniu ir krūviu užpildė didelę spragą. Martinas Mažvydas, kurio vardu istoriografijoje pelnytai vadinama ši apskritai pirma ir pirma spausdinta lietuviškų į knygą, pasirodė esas produktyvus kitų lietuviškų tekstų rengėjas. 1549 metais jis išleido giesmę šventojo Ambraziejaus, Tedeum Laudamus, 1559 forma krikštymų. Jau po jo mirties 1563 metais 1566 ir 1570 metais pasirodė jų parengtos 1553 metais Martino Liuterio giesmino dvi dalys. Be mažvido giesmės dar vertė kulvietis Rapolionis, Raduinionis, Zablatskis, Jomantas, Šeduikonis. Liuteroniškąją lietuvių raštyje Prūsijoje sukūrė atvykę iš didžiosios Lietuvos kunigaikštijos inteligentai. Ji buvo skirta tiek hercogo Alberto valdiniams, tiek didžiai Lietuvai. Mažvido katekizmo dedikacijoje tai buvo specialiai nurodyta. Pastaroji paskirtis neturėjo sąlygų, nors šiokio tokio poveikio vis dėlto būta buvo žengtas didelis žingsnis tobulinant lietuvių kalbą, darant ją rašto kalbą ir apsitai lietuvių kultūroje. 1543 metais Abraomas Kulvietis paskelbė atvirą laišką didžiai kunigaikštieniai Bonai, vadinamasis tikėjimo išpažinimas. Motivuodamas savo konfesinę poziciją, jis išdėstė kur kas platesnes problemas. Laiškė skambėjo leitmotyvas – mokyti lietuviai, mielai dirbtų savo tėvyniai, bet turi dirbti svetimiems, kadangi niekas jų negina – ir nepalaiko. Abraomas Kulvietis skelbė mokyklos mokomąją lietuvių kalbą investavimo programą. Tokia mokykla būtų iškovojusi lietuvių kalbai deramą vietą, padarytų ją literatūriškai kultivuotą ir leistų negausiai tautiniai lietuvių inteligentijai aukti bei kovoti su lenkų inteligentais dėl savo vietos valdovų ir ponų dvaruose. Tai buvo vienareikšmiškai suprantamas reformacijos tautinės kalbos kaip lietuvių kalbos principas. Taigi intelektualinis lietuvių bajūrų elitas gerai suvokė savo tautos kultūrinę būklę ir matė realius būdus jai pagerinti. Jo prieš akies stovėjo eruditai. Kulvietis ir Apolionis turėjo Europos humanistų lygio išsilavinimą ir disputavo, kaip lygų su protestantų teologijos autoritetais Martynu Liuteriu ir Pilypu Melanchtonu. Abromo Kulviečio vizija nebuvo įgyvendinta, nes jau per toli buvo nuėjęs Europeizacijos procesas paremtas ne savo kalba ir lėmęs gausių Lenkų inteligentų įdarbinimą. Negausus intelektualinis lietuvių bajūrų elitas galėjo pasirinkti tik vieną kelią – konfesinę revoliuciją. Bet jis buvo per silpnas, kad galėtų atlaikyti viskupų represijas. Vis dėlto jis sukūrė lietuviškąją religinę raštyje. Jos testinumas labiausiai buvo reikšmingas mažai Lietuvai, tačiau 16 amžiaus pabaigoje šis veiksnys bent netiesiogiai, lėmė lietuviškosios raštijos atsiradimą ir didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje. B. Mažosios Lietuvos kultūrinės bazės susidarimas. Lietuvių inteligentai reformatai, išleidę Prūsijoje pirmasias lietuviškas knygas, į didžiąją Lietuvą jau nebesugrįžo, liko gyventi Prūsijoje ir Jonas Tartilavičius. Prūsijos hercogas, jų padedamas, įvykdė savo abu siekius, nukreipė naujojo tikėjimo spaudinius į didžiąją Lietuvos kunigaikštyje ir išplatino šį tikėjimą lietuviškiesiems savo valdiniams. Pastarasis pasiekimas buvo plėtojamas toliau. Martinui Mažvidui mirus, leidybinis darbas nesustojo. Po Mažvido redaguotų giesmių karaliaučiuje 1579 metais išėjo jo pusbrolio Baltramėjaus Vilento išversti Enhidrijonas, mažasis Liuterio katekizmas bei kai kurios maldos ir Evangelijos ir epistolos. Vilentas baigė renkti ir mažvydo redaguotą gesminą. Hercogijos valdžia šiam darbui pritraukė naujų žmonių, tarp jų perimusį Baltramėjaus Vilento palikimą ir vėliau vaisingai pasireiškusį prūsą Joną Bretkūną, studijavusį karaliaučioje bei Wittenberge ir nuo 1563 metų pastoriavusį Labguvoje. Taip Rusijoje pradėjo funkcionuoti lietuvių kalba, atliekanti savo darbą liuteronų dvasiškyje, jos rengimas ir liuteroniškosios konfesinės literatūros leidyba.